Raidījums Kristīti un Sūtīti. Kā baznīca pilda Kristus pavēli sludināt evaņģēliju līdz pat zemes robežām, kur ir tās robežas, kur beidzas mūsu ieinteresētība un informētība, rūpes un solidaritāte, lūkšana un sludināšana. Raidījums par misijām pasaulē. Lai top slavēts Jēzus Kristus, ar jums rādījumā arī studijā ir priestaris Rihards Rasnats, pāvesta misiju darbu Latvijas nacionālais direktors, un katru trešdienu mēs runājam par baznīcas misijām, un par kristiešiem eh, citās zemēs, par to, kā misionāri strādā, kā viņi izplata eh, evaņģēlija vēsti. Un, eh, um, pagājuši trešdien dzirdējām stāstu par Somāliju, kur uh, kristieši piedzīvo vajāšanas, un uh, jā, tas mums Somālija vairāk saistās ar uh, stāstiem par pirātiem, tātad par tiem, kas uzbrūk uh, uh, kuģiem, lai pieprasītu kaut kādu izpirkumu un uh, jā, varētu teikt, ka tas ir tāds arī liels nabadzības uh, um, rezultāts, ka cilvēka aiz izmisuma, nezinu, kā nopelnīt uh, iztikai un tad uh, nu, arī pielietot dažādas kriminālas metodes. Un Somālija ir um, um austrumos uh, Āfrikas kontinentā, uh, nu, ja mēs skatītos uz globus, tad varētu teikt eh, zem eh, tuvējiem austrumiem. Un, eh, savukārt, ja skatāmies no Somālijas uz Eģiptes pusi, tas pat, ja nerobežojas tieši ar Somāliju pa vidu, vēl viena maza valstiņa, bet tad ir tāda valsts kā Eritreja, par kuru es vēlos šodien runāt – jo arī Eritreja ir viena no tām valstīm, kur kristieši piedzīvo uh, vajāšanas. Neskatoties uz to, ka uh, Eritrejā apmēram puse, pēc uh, citiem datiem pat vairāk kā puse no iedzīvotājiem ir kristieši. Tad jāsaka, nu kāpēc tā, ja ir tik daudz uh, kristiešu, kāpēc tur notiek vajāšanas? Un, um, jāsaka, par, par nu, kristiešu nu, izcelsme Eritrejā. Tā ir ļoti sena vēsture. Tā ir arī, um, nu, tas mēs nevaram gluži teikt par nu, Eritrejas valsti, bet tas reģions bija tas, kurš pirmais pieņēma kristīgo ticību kā oficiālo uh, reliģiju jau 4. gadsimtā. Un, uh, jā, no nu, tās, es nevarēšu izstāstīt visu pār no nu, tādu politisko vēsturi Eritrejā, varbūt tik daudz, cik tas eh, saistās tieši ar nu, katoļu baznīcu. Um, bet uh, ir tāds ziņas, ka jau pat pašos pirmsākumos, um, jau pirmajā gadsimtā, uh, kristīgā vēsts ir nonākusi līdz Eritrejai, Un, um, ka, mm, pat evaņģēlis Smarks tur ir, ir sludinājis, uh, arī svētais Filips uh, tur ir sludinājis evaņģēliju, um, bet uh, lūk vēlāk 4. gadsimtā, kad viens valnieks ir pieņēmis ticību un līdz ar to ir to nu, pasludinājis arī par uh, tādu nu, oficiālo ticību tajā apgabalā. Gan tas, tas nav bijis ar tik paliekošām sekām, un uh, vēlāk arī mm, islāms ir uh, ieņēmis savu vietu, un pat ja procentuāli islāma piedarīgo ir mazāk nekā, uh, nekā kristiešu, tomēr nu, tas kaut kāds islāma um, nu, pieeja reliģijas brīvībai, vai tā, <laughs> brīvības nesamībai, ir, uh, ir atstājusi pēdas uh, Eritrejas sabiedrībā. Un, um, Eritreja mm, ir ļoti jauna valsts. Tikai 93. gadā tā ir uh, iegūsta brīvību uh, no Etiopijas, jo ilgu laiku tā ir bijusi Etiopijas sastāvā un eh, sākumā mm, tādā kā federācijā bijis, bet vēlāk eh, no Etiopijas eh, um, valdnieks ir viss šīs autonomijas izpausmes ir izskāvis un nu, Eritrefekts kļūst kā tāda Etiopijas kolonija. Un notika tāds neatkarības karš, uh, Un eh, beigās jā, Eritreja ir iegūsi eh, neatkarību. Ehm, tas tātad ir bijis no 20. gadsimta no pēdējā dekādē, eh, un arī tas ir atstājis iespaidu uz baznīcas struktūru. Jo pat pēc Eritrejas neatkarības nodināšanas katoļu baznīca ilgu laiku ir nu, bijusi Um, Etiopijas uh, katoļu baznīcas uh, sastāvā. Piemēram, pirms desmit gadiem, um, kad notika Adlimina uh, vizīte, protams, tā ir uh, nu, nu vai nu vienas valsts vai reģiona valstu bīskapu um, vizīte uh, Romā, uh, Vatikānā, gan pie pāvesta, gan pie cirām baznīcas struktūrām. <clears throat> Nu, tā ir tāda arī kā atskaite. Mums pirms desmit gadiem šajā vizītē Etiopijas un Eritrejas bīskapi nu, kopā devās šo adlimina vizīti eh, Romā. Un 2015. gadā um, Eritrejas eh, baznīca ir eh, nu, atzīta par uh, nu, neatkarīga un no nu, sui juris uh, austrumu baznīcu. Un tā ir tāda metropolas eh, status, uh, tur ir četras diecēzes, um, un Eritrejas katoļu baznīcai pieder apmēram 160 tūkstoši ticīgo. <clears throat> Un, pat ja tā ir viena no četrām atzītajām reliģiskajām kopienām Eritrejā, tā tik un tā piedzīvo um, nu, zinām, spaidus, vajāšanas, jā, vēl bez uh, um, Eritrejas austrumu uh, katoļu baznīcas, uh, Eritrejā ir arī uh, Eritrejas uh, pareizticīgā baznīca, kas ir vislielākā, kurai piedara, nu, gandrīz puse no valsts iedzīvotājiem. Tad otra lielākā reliģiskā kopiena ir musulmaņi, trešā uh, ir uh, katoļu baznīca, un tad vēl ir Eritrejas lutrāņu baznīca, kurai pieder apmēram 1% no uh, iedzīvotāju skaita, un tas ir mm, apmēram 90 tūkstoši iedzīvotāju. ka pārējās reliģiskās uh, kopienas man saskarās ar diezgan lielu neiecietību, pat ar apcietināšanu. Um, lasīju pār kādu meiteni, kura bija uh, arestēta par to, ka piedalījās eh, kādas nu, protestanti brīvbaznīcas draudzes bībeles studijās un divus gadus tika turēta metāla konteinerā un vēlāk arī uh, nomira nu, tā ka dzīvoja tādos apstākļos, tad tieši šīs pārējās reliģiskās kopienas, kas ir ārpus šīm četrām um, valstī atzītajām, piedzīvo izteiktu uh, nu, nelabvēlību, bet uh, nu, arī katoļu baznīca ir saskārusies ar uh, ar spaidiem, ar vajāšanām, piemēram, ir slēgtas eh, klīnikas. Um, viens eh, eritrejas priesteris stāstīja, ka um, katoļu baznīcas uh, pārziņā esošās klīnikas gadā aprūpē 200 tūkstoši uh, pacientus, un uh, lielākā daļa no viņiem nav katoļi. Tad viņi kalpo sabiedrībai, jo, kā teicu, ka katoļu īpatsvars tikai kā 2%. Nu, mēs varētu domāt tad arī, ka šajās slimnīcās 2% tikai no pacientiem ir katoļi. Um, tāpat arī baznīcā ir kādas skolas, izglītības iestādes, arī tās uh, saskarās to, ka uh, tiek uh, liekta uh, darbības, uh, nu, brīvība, iespēja. Un, uh, Kāpēc tā notiek līdz galam? Man nav tādas atbildes, ja reiz man ir tik liels uh, kristiešu īpatsvars uh, uh, kopienā. Um, mēs saprotam, mēs jau dzirdējām vai par uh, Ziemeļkoreju vai par Somāliju, kur ir ļoti maz kristiešu. Un ka tur kristieši saskaras ar uh, vajāšanām un ar evaņģēlis sludināšanas ierobežošanu, tad uh, Eritrejā eh, ir saistīts ar eh, valdību, un eh, redzam, ka šeit ne tikai kristieši kā, nu, kā institūcija, kā, kā organizācija piedzīvo vajāšanas, bet arī ļoti daudz um, nu, iedzīvotāji piedzīvo netaisnību, um, jā, kas ir pakļaut līdz ar to arī nabadzības riskam, uh, Un eh, cilvēki eh, daudz devušies bēgļu gaitās. Tāpēc mēs arī daudz esam dzirdējuši ziņas par Eritrejas bēgļiem. Arī Latvijā mums ir nonākuši bēgļi no Eritrejas, um, un uh, savukārt gan tagad, gan agrāk emigrējušie eritrejieši ir izveidojuši arī savas draudzes, īpaši jau Lielbritānijā un arī Amerikas Savienotajās valstīs. Tā piemēram, tikai Londonā vien, ja nemaldos, ir eh, četras uh, eritreiešu baznīcas. Tad uh, tiešām ar savām pat baznīcām, ne tikai ar divkalpojumu norises vietām, bet ar savām uh, baznīcām, ar saviem priesteriem, kas tur kalpo, tad var saprast, cik liela ir šī diaspora, ja reiz ir tāda vajadzība, jo mēs zinām, arī daudz latvieši ir Lielbritānijā, arī tā pašā Londonā, bet, teiksim, katoļu pat draudze tāda nav izveidojusies, nu, kur nu vēl savu baznīcu uh, tur uh, uzturēt. Um, kā tieši katoļu um, misionāri ir uh, darbojušies uh, Eritrejā, um, pirmie tas jau tādā nu, jaunajos laikos, uh, kā misionāri bijuši no Portugāles jau 17. gadsimtā, uh, Uh, bet uh, tad nāca tāda noteikuma, ka īsti nevar um, kaut kādas uh, um, um tā, nu, impēriskā valdība uh, aizliedz uh, katoļu misionārās aktivitātes uh, šajā zemē. Um, vismaz ne tikai Eritrejā, arī vēl ir citās zemēs. Un tā, ka nākamos 200 gadus nebija uh, no iespējama evaņģēlijas sludināšana. Un tikai 19. Mm, gadsimta mm, vidū mm, svētais krēsls nodibināja tādu apustulisko prefektūru, un um, pirmais bīskaps šai teritorijai tika nozīmēts um, 19. gadsimta vidū. Un, um, tad um, 19. gadsimta beigās, proti 1890. gadā, Eritreja kļuva par Itālijas koloniju, līdzīgi arī kā Somālija, par kuru stāstīju pagājušajā nedēļ. Un, um, līdz ar to bija jau um, iespējams dažas misionārās aktivitātes, un tām bija arī nu, zinām, rezultāti – Tad uh, Eritrejā tāda apuskliskā prefektūra tika nodibināta, jo redzam, ka baznīcas uh, darbība ir uh, nu, visu ar nu, lielākiem apgriezieniem, ja tā mēs varētu teikt. Un, um, um, arī kapucīni tika uzaicināti iesaistīties šīs kolonijas evanģelizācijā un um, nu, pārvaldīt nu, jauno izglītības sistēmu. Un, uh, mēs zinām, nu, šajās misiju zemēs ir uh, dažādas uh, nu, juridiskās formas, lūk, kā dzirdējām sākumā tā ir apustuliskā um, prefektūra, um, tad um, vēlāk tā, tā kļūst par apustulisko vikariātu un uh, ordenariātu. Šoreiz neskaidrošu tik daudz par šīm kanoniskajiem, specifiskajiem uh, tādiem jautājumiem, kas nozīmē, ko īsti nozīmē šie dažādie nu, juridiskie formulējumi. Um, luk, jau 20. gadsimta uh, vidū uh, etiopiešu koledža tiek nodibināta pie Vatikāna, un tur tiek uzņemti arī studenti no Eritrejas kā teica, Eritreja bija ļoti cieši saistīta ar Etiopiju un uh, nu, 20. gadsimta otrā daļa, arī politiski, tātad uh, Eritreja nu, bija Etiopijas sastāvā. Um, jā, mhm. tas pirms tālāk stāstu pār uh, kristiešiem un, un, un baznīcu Eritrejā, es uh, piedāvāju mums ieklausīties uh, kādā vienā uh, dziedājumā, kas, ko izpilda Eritrejas uh, katoļu jaunieši. Un, uh, jā, Eritrejas katoļu Eh, baznīcā izmanto tādu gīz valodu, kas eh, ir eh, semītu valoda, bet kur jau vairākus gadsimtus nu, netiek izmantota kā nu, nevienā tautā kā, um, kā saziņas valoda. Tātad, nu, tas līdzīgi kā mums latīņu valoda, vairs neviena tauta to neizmanto, bet liturģijā tā tiek izmantota, tā arī Eritrejā tiek, nu, liturģijā izmantot šī gīz valoda. ግን ያገረ ታዊ ግን ሚልያላኒ ይትመስከብል ኤስጊ የሱስ ገንጀላኒ ገምያ أشمكت خمي كم يا بكيت أشمكت خمي كم يا بكيت أشمكت خمي دهافات لصوصي أفلوت قدام البحار يا بكيت أشنقط أخليك يا بكيت أشنقط أخليك لا تعصقين صخات وروح لا ستوران يشوي تلتقط كبيا سنة قربان شيوان تعزني وأنا سأغلق بدان يكتشي بقى أغبن السلام يا بكيت أشنقط أخليكم يا بكيت أشنقط أخليكم يسوس قليتك ويقم يا بكيت جرا يدك وانتنا تنبكن ويسوس يا ما بس لا يتبس تقمران tikko eh, varējām dzirdēt uh, um, vienu dziesmu, ko izpildē eritrejas kristieši, un sāk runāt par eh, valodām. Uh, tātad eritrejas uh, katoļu baznīcā liturģijā izmanto gīs valodu, kas ir semītu valoda, kur jau gan vairākus gadsimtus netiek izmantota sadzīvē. dzīvē bet uh, joprojām uh, liturģijā uh, šo pašu valodu liturģijā izmanto arī Eritrejas uh, pareisticīgā baznīca. Uh, savukārt uh, cilvēki savā starpā arī sanājas dažādās valodās, ir tādas deviņas oficiāli atzītās etniskās grupas ar savām valodām, bet tādas, nu, viņas sauc gan par darba valodām tas netiek gluži teikts, ka, tās ir, ka tā ir valsts valoda, bet tāda tā, tā tiek lietota tigrīna valoda un arī arābu valoda. Šeit mēs redzam, jā, ir nu, iespējas nu, arī no islāma reliģijas, protams, un arī angļu valoda tiek izmantot kā tāda kopējā vispārējā valoda uh, saziņai. Atsevišķās etniskās grupas eh, izmanto savas, eh, savu nacionālo valodu, bet valsts līmenī tātad šīs trīs atzītās valodas. Ehm, ah, Eritreja tiek uzskrīt par tādu multinacionālu un multikulturālu eh, zemi, ehm, lai gan uh, tas nu, nesies ar lielu iecietību, īpaši jau kas attiecas no nu, valsts varas, ja politiskās varas. Un kas novedis pie tā, ka daudzi Eritrejas uh, pilsoņi ir uh, devušies bēgļu gaitās. Un joprojām uh, nu, arī šī politiskā situācija nav uh, tā uzlabosies, joprojām no, nu, no Eritrejas bēgļu uh, meklē ceļā, no īpaši uz Eiropu. Um, Katoļu baznīcai esmā, ir diezgan liels uh, garīdznieku un kalpotāju skaits Eritrejā. Jau teicu, ka ir 160 uh, tūkstoši katoļu ticīgo, un šo skaitu ir 107 uh, draudzes, tās par četras diecēzes, <clears throat> un uh, tur kalpo 103 uh, diecezālie priestari un gandrīz 400 um, uh, klostaru uh, priestari, jeb, no nu, reliģioziem. Tāpat ir uh, um, pār par 700 uh, klostaru brāļi, kas nav priestari, bet uh, tomēr piedara uh, kādam no klostariem vai reliģiskajiem uh, ordeņiem. Tāpat pāri par 700 uh, uh, sieviešu klostra māsas ir uh, Eritrejā, un uh, ir 250 semināristi, kas gatavojas priestarībai. Nu, un eh, mēs varētu paskatīties, ja mēs Latvijā domājam, ka mums ir vairāk kā 160 tūkstoši katoļticīgo, uh, Un nu, tad mēs semināristu skaita ziņā stipri, stipri iepaliekam. Tātad neskatoties to, ka ir eh, nabadzība, ir eh, vajāšanas, ir dažādas grūtības, tā, eh, šajos divos semināros, jo Eritrejā ir divi semināri, gan galvaspilsēta Asmarā, gan arī Kerenā, un uh, tur divi ar pus simti semināristu gatavojas priesterībai šodien aicinu arī jūs uz eh, īsu lūkšanu par baznīcu Eritrejā un par kristiešiem šajā austrumu Āfrikas valstī. Kungs, eh, es tev lūdzam, esi klāt visiem, kas eh, sludina evaņģēliju Eritrejā un apveltī viņus ar tavu gara spēku, lai viņi var teikt tos vārdus, ko tu viņus iedvesmo, un lai viņi saskars to, ka cilvēki vēlas uzklausīt eh, šo labo vēsti, lai vien vairāk cilvēku pieņem ticību un eh, pievienojas eh, tavai baznīcai. Lūdzam arī par kristiešu sadraudzību, par sadarbību starp dažādu konfesiju kristiešiem Eritrejā, un lūdzam, lai uh, mazinās eh, vajāšanas, lai mazinās neiecietība un lai kristiešiem ir brīvība ne tikai uh, izpaust eh, savu ticību baznīcas sienās, bet arī būt klātsošiem sabiedrībā uh, gan caur izglītību, gan caur sociālo aprūpi, medicīnisko aprūpi un visām citām aktivitātēm, ko baznīca tur var veikt. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šodien saku paldies uh, visiem, kas uh, piedalījāties, kas uh, klausījāties. Un, um, jā, nākam nedēļa, kad uh, svinēsim arī kristiešu vienotības nedēļu, uh, runāsim par um, no, kādu no metodēm, kas ir uh, pazīstama visiem kristiešiem un kuru var izmantot gan šeit pie mums Latvijā, gan arī misiju zemēs. Tātad, tā kā aicinu jūs uz tikšanos arī nākam trešdienu. Tas bija pāvesta misiju darbu Latvijā raidījums Kristīte un Sūtīte. Vai nebūtu forši piedalīties baznīcas misijā ar savu ziedojumu? Domāju, ka jā. Izmanto iespēju ziedot Rādio Marija Latvija. Informācija rml.lv.